Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu rodoh Anta babullah Anta sahibul Quran Anta sayyidul anam Anta sahibul fadilah Anta sahibul syafa'ah Anta sahibul wasilah Lirida ilah bisyafa'at rasulah Ramadhan al-barakah Barakatil Quran muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya wal mursalin khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wasallam Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman jami'il anbiya wal mursalin khususan malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israel Israfil kiramang katibin alaihi wassalam Sallallahu qadrati rohi kanjeng sultanil awliya kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Sallallahu rohi ruhi il kutub Sabdul Rahman, Sabdul Karim, Sabdul Rasul, Sabdul Jalil Rahimallahu anhum Sallallahu hadrati ruhi ashabi nabi kulihim Khususan khulafai rasidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum Sallallahu rohi ruhi il karomin Bimakbaratil bakek wal ma'la sonlah hadirati ruhi syuhada Uhud khususan sahabat Hamzah. sonlah hadirati ruhi a'immatil arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki rahimallahu anhum. sonlah hadirati ruhi masyayikh Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah. Jami'il awliya itis atil jabiyah alladhi balagutin bi Indonesia awal Sunan nampel Raden Rahmatullah Syekh Maulana Ibrahim Asmor Kondi Syekh Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Muryo Sunan Kudus Sunan Kalijogo Raden Said Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jamil Aulia wali-wali dempet bebak yoso sesepuh kunir telatah cangkring Ali kubur jamaah musola nurul hikmah ahli kubur hadhil jamaah Ghafarallahu oh, dunubahum wa satarallahu yubahum wa yuli darajatin fil jannah Ahli kubur muslimin muslimat Abaina baikum wa umahatina wa umahatikum Wa jatina jatikum wa alina wa alikum Wa limu'allimina wa limu'allimikum Wa masyaikhina wa masyaihikum khususan Murabbi ruhi wa syaihi Sebagai maksum Ahmad Ibn Ahmad Yasir Al-Karawi wa tulari fa'in wa tulari wa sallallahu alaihi wa sallam ahli kubur muslimin muslimat fadilatil Quran syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين patekah ini kabeh kok. Ngono ki munggah ki nek bar patekah, dadi bocah kae bingung delok paten perenol kok piye. ngomong ngaji karo gazem pantes ora kira-kira. Sepentes men Aku kelengkengan. Ya ya ya ya. ya. jus muka muka Panitia ini berkah Tapi Allah Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Nahmaduhu ala ini amihi alladhi anzala alaina bibatlihil karim Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin amin Allahumma Al-Qurama, Al-Aiza, Al-Anjila, Umana Ur-Rasul, Warasatul Anbiya, Masyayih wal Ulama, Asatid Al-Qurama rinten kelawan ratri kula wentah Sandri lumantar kitab suci sedaya Poro kiai. Ana apa to ya Allah. Polahmu toti Siti leren Kuis dimulai kita dimulai. Oke kira kira Mas mirah barang tok ya ngomong ae Niki sakit dimilai apa mboten? Lah ono apa ono apa dikirim karo kantor. panjang umur Allahumma. Ngapunten kathah para kiai. Lenggah panjenengan diko senaoso panjenengan lebdo ing sabda tama larwas kita kadya segoro. Menggo wonten majelis menika namung paring berkah panjulu donga. Muga-muga sedaya ingkang sipun dalu menika bejo mulya, panjang umur, panjang yuswa. Amin Allahumma. Romo Kiai Anwar, Romo Kiai Maksum, Romo Kiai Syekhu Paryono Al-Hafid pon Ustaz Kiai ingkang boten pun absen. Boten kirang pun hormat bekti sedaya Kiai Kunir ingkang ngejak zikir muga-muga sedaya kaparingana kesehatan keberkahan Allahumma petinggi kunir bapak mu nir din nggih tambahan Pak Lurah Diwasa pas untuk desa kunir Pak Lurah munir jos nggih Muga-muga direwangi pontang panting wong cangkring tambah dadi wong sing eling. Allahumma Penjenengan dika Pak Lurah Pamong Praja kaparingan derajat pangkat dunyo muga dadi sarana pangapura bisu iso dadi pangkating suargo. Allahumma takmir musola keluarga besar panitia abdi dalam ning di mau mubeng ning di bucahe mau abdi dalam iku kudune lenggah ning gone wong arepan kene kok iso misor longan bucahe mau lha anak buahku ya jenengan kok Muga-muga panitia pikiran tenaga bondo priya urunan sing dintokno saking anak-anak rantau luar negeri luar Jawa kabeh sing bantu pengajian menika Suting sing dikencerna son sing diunekna terop sing disewa wabeh sing dituku Binan diterna udus ngrongplek komplit ana Moga-moga Gusti Allah nambah keberkahan rezekine gampang uripe do tenang angsuran yo iso nyauru. Allahumma jamaah ingkang somo lenggah Monggo bismillah dino berkah jangkah metu omah padus barokah mireng nomo indoh hasanah pun buka mana tambah hono istiqomah doko ana le jamaah Mugo tambah istiqomah le ibadah tentrem le omah-omah rezekine disok barokah turang dan roh Mekah Allahumma anak soleh solehah Allahumma ya Allah umomo kapal ana ta ing telenging samudra digondeli jangkar diombang-ombakno ombak iki perahu ana sing ombak-ombake banter ana sing anteng ana sing praune ngantek ra karuan melu obah jero isine maksudne napa Romandun iku tak gambar no prau ana sing mobat mati Boko isuk ngaji awan ngaji bengi ngaji ana sing awit subuh turu terus anteng ora ubah blas ngerti ana Tapi yang panasnya kaya ngene kok lah niki dina sing jenenge jangkar mulai digulung alon-alon-alon meh sedelok engkas Perahu niki mengko bakal ninggal no kulon jenengan wujudin perahu Ramadan. Ayo panitia-panitia di dalam gelar woro ning harapan kiai ben dokto umur gampang riki do cepet kaji. Ayo le. Eh, itu eh. eh, tuku seragam urunan kok. Ana sing urung lunas merah kok. Ayo mapan. Nah, golek nggon le. sing penting kowe kuwi sing tak dongake liyane mung ngandel ora udu kok. Mung kali juta ngono Pak. Ya Allah, iki jangkar wis mulai digulung, kapal mulai ning lunga. Iki pun likur dina malem 24 nggih Mbah Mung kari pilang dina perahu jenenge Romandun bakal ninggalno kula panjenengan dika mau-mau. menungso ki ngerti apa sing tersurat-tersurat baguse mulyane Ramadan kena-kena kabeh dijaluk Ramadan sedaya saking mulya umpama langit entuk ngomong bumi iso ngendika swarga ki sing pantes ngleboni ya wong sing poso Allahumma Ya Allah Gusti orang legiwa Ulang sing mulya penuh ampunan, penuh keberkahan, roh rahmatipun Allah, roh ridhone Allah, min niku mahabbatullah pun Allah sayangipun Allah nduk niku Allah dipun tanggung di Gusti Allah Ya ya ya ya sing api ya. Mungkin muga-muga tok kaji kabeh wujud. Gawa wujud dhewe-dhewe tak. Nah, mon dut piye mesti mot kabeh ya. Insyaallah Gusti, muga-muga cepet kaji ya Allah. Nah. Lagi neng ning mburi ra nenggur misalnya, umpama ning dhuwur ana gonane tak unggah kene kowe. Wis telu telah terlalu kowe ora pada kira pada mateng kabeh iki kok. Seraman gue nulis neng ngono rapa apa-apa. Disote lho iki sing didol Ya Allah, kan si Nabi kau ngeten. Kau nalan-nalan betina tu rapa orang kesel, betina mereka apa ora pegel, ra ya saiki cicir ana mung jijir Saya mung harus sekolah wis dijagadan lho. Amung kae mulai sekarang masuk mawan, mawon kau yang bingin, onong ngliwet bisik. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak monggo ngliwet ndak biyen. Saiki pun mboten rusuh sembarang pun kali ngecup mawon. Saged to nggih lho, Mila monggo pelan-pelan ya Allah kesehatan, kesempatan, umur panjang, durung mesti Ramadan sing wingking kula jenengan iso menangi wulan Ramadan sing kaya ngeten iki berkahe sing ditunggu tunggu tunggu panjang umur panjang umur menang Ramadan Ramadan Ramadan amin Allahumma Wong kangelan untuk bayaran kerja untuk gajian nandur yang ngunduh nek orang nandur orang ya ora ngunduh adunya mazroah iki donya tanduran kowe nek nandur yang ngunduh nek orang nandur yang orang ngunduh dene ana wong ngunduh kok orang nandur kuwi maling Wong orang ibadah kok pengen swarga kuwi orang mungkin. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wa khshaw yawmal la Yaumal la yadhi walidun an waladihi wala mauludun wa jazin an waladihi syai'ah. Iling-iling menungso. Sira kabeh diwedya nang Allah nindakno perintah ngedohi cegah nang pangeranmu kabeh. Lan kowe wedya bisa ana dina. Ana pak ora iso nulungi anak, ana anak ora iso nulungi bapak. iki nafsi-nafsi kamu-kamu kowe nek gawe ya entuk bayaran, kowe nek kerja ya entuk gajian. Ora iso ngedukno amale wong tuwa nek kula njenengan ra nyambut gawe ibadah ora entuk apa-apa. Nek pakane poso, makane poso, anake udud ning kamar. Nek bengi entuk melu mangan sarok karo anak karo pakane ngono-ngono ya Allah iso-iso ning pasang dempet gendandul ketok sikile. Mulai gaya nang ida itu ida itu ae. Ha ora cerita ora masa. Ya Allah kusi, apa meneh wayang ngedos panen panas kaya ngene. Eh, wong dempet do ngluruk ning nggon punggo gembes gede-gede. Tak takoki jare wong kunir kene yo. Mbok wong ketok ora iki. Ya Allah Gusti, Ramadan likur dina le mukah kok likur setengah jajal. Ya Allah Gusti, muga-muga waras. Amin Allahumma. Monggo niki dipikir kali dia kenangan. Ya Allah Gusti, ayo bareng-bareng sak keluarga Pak ani poso anak poso ni poso sak keluarga bareng-bareng nandur agomo ora gomo kocar kacir ben iki ora kocar kacir akal yo mikir ni don mikir eh sak keluarga selamat merokok bareng-bareng lebu munggah suwargo Allahumma likulli syai'in kalon Segala sesuatu perkara itu ada alat yang untuk mensucikannya. Mergonopo napa ora ana sujining perkara sing resik terus tanpa reget mboten nonton. Mboten Kadang-kadang sujining dina perkoro, ki mesti kadang reget, kadang kotor. Nggih apa mboten? Contoh umpama omah kotor omah alate jenenge apa? Sapu omah kotor disakoni. Oma gendeng disaponi abot enteng dilakoni. Eh sedina ngantek padelikur dina sabar paite kaya ngono. Sabar pait luwih pait nimbang kempedu ning duwe manis kuwi rekadya madu apa wujude swarga digiring kon mlebu Allahumma. Niki monggo ya Allah. Mobil disamponi dadi kentling. pakaian baju kelambiring sodaya dicuci itu dadi suci rak perkara lah sakniki napa sikolul kolbi alat sing kangge ngombah ati kula jenengan menungso saka lafal man nasia man kuwi artine wong nasia artine lirwa luput lali dosa unen uneng Jawa menungso menus menur sing kakean iki le ngombah kangge napa zikrullah zikir nang Allah Gusunul mukmin salah satun tameng benteng sangka pangriduning setan latat khulul malaikata baitan tiya al kalbu omah iki ora bakal dileboni malaikat nek omah iki ije ana asune kibriya sombong gumedhi kumetak kementuh kemuci sok suci rumangsa swarga ngelek-ngelek wong liya kaya api-api o iki sing iso nambani napa siji masjid musala piweling Kanjeng Sunan Kalijaga le sirama menyang sirama kuwi artine sirama kuwi adusa menyang Solo lebar adus menyang masjid musola salato oleh-oleh payung salat sembayang iki kok sing kena mbok gawe oleh-oleh besok sowan nang pangeran omah tinggal lunga bojo digenteni tangga sawah dadi bro sanomo oleh-olehmu salat dadi payung ning ora-ora maksar mak jentik karepe nek wis Allahu Akbar mbun niki wis jentik sampeyan iki aja pola aja bae nek jentike bapak ke pola Nek wis muni Allahu Akbar, niki wis jentit Ojo polah Ojo obah-obah. Nek obah-obah medeni Wis sembahyang dipola obat, wis takbir kok ana tamu kok dibigaran narakno. Allahu akbar pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kana butuh iya kana sai. Sampeyan ki lho piye? Nek wis jentik aja pola, aja obah-obah. Nek jentik iku jenengan wis mulai mati senajan kowe urip, mati sak jerone urip tong ana jotos menengae digodol ora pola ora obah-obah. Nek wis jentik kok mlaku-mlaku nek obah ping telu ki bocah. Dene yang urip golek, Dene nek wis warahmatullah, asalamualaikum warahmatullah perbuatan sing diawali takbir dengan rukun syarat tertentu dibungkasi salam jenenge salat sembahyang. Dene nek wis salam berarti wis lebar yang urip meneh nek wis urip salam monggo buyar golek ridaning pangeran golek duit sing rentuk sapa. ning Hongkong ning Taiwan monggo ning gone endi adol buah-buahan wis arep ning gone Montonegoro Lampung Sumatera Kalimantan monggo sing ora entuk sapa golek duit sing akeh sing doko nikmati digawa lho napa sakit yang iso umroh nganggo duit kaji nganggo duit bangun musala nganggo pengajian ini yo nganggo duit Wong iki sonsone teke dhewe yo digowo-gowo rene dhewe, yo diunek-unekke dhewe, lebar yo gowo muleh dhewe, yo njaluk dhuwit. Wong ngiteng ngene iki yo njaluk bayaran. Lho nggih napa mboten? Mlebu masjid sarung klambi ngene iki yo kudu sarungan klambinan, tuku nganggo dhuwit, mlebu masjid ra sarungan, eh, tata kucing. Lho nggih napa mboten? Nek wis urip golek dhuwit monggo. Omah dibangun nganggur duit, tuku meja karo sing nganggo duit. Udus ngene iki ya nganggo duit, tuku amben nganggur duit, dhuwur amben iki ya njaluk. Lah saiki mung mbok keloni, duit ora mbok kei. Pamiti ning pasar tuku terasi. Lah kok terus minggat ora bali, sapa kuwi? Teko ora wong istri? Endi wong istri endi? Sri tak kandhani ya, Sri. Sri, tak andani, iki dina gara-gara duit akeh wong frustrasi sing sugih stroke sing kere stres nek kira-kira melah ndi Ya Allah Gusti milih waras Allahumma Asuke nah, nek penyakitan kilo gawe apa to Sri mobil anyar bokong udunan 8 piye lek nglinggahi sate rong karung ngono kon bayar kaya iso wong sugih dhuwit akeh ora wani mangan darah tinggi penting mlinjo rong truk ngono kon bayar ya iso wong sugih dhuwit akeh ning ora wani mangan Wah sing penting ki waras kok yo aku nek delok tangga tulunge ora duwe tapi waras awake tak delok seger uripe. Wong kerja ning tangga tanggane Daud lho yo kungkung sedina lho delalah bekakas ora medhok kok. Heeh, kok eh, ditilek ayo jauh kok. Ya mung rada soklat ngono lho. Ayo mot ayo. Lah sing lanang iki jam 12 ora balik sing wedo, ora terus ngiwe ngono. ngirim sego nunukan sambal terasi parutan kelopo iwak gerek plekan la ilaha illa tegal ana tukulan kemangi di hotel golalapan mulai gembrojos kemringet eh, caping copot dililir semindi galengan dan talan bonggol gedang lah kok ya iso turu keter mergo napa Muka-muka waras Allahumma Anandi Anandi Salalu alaihi Salawat Salawatu alaihi Ini pemanasan Ngundang malaikat Din medun kabeh ini Nek ono solawat Ngeten ini ono gondo solawat Kaya minyak musik sing bandane wangi Di malaikat Malaikat di medun Gula iwong sing moto solawat Ini disokin wadih ini Kalau malaikat itu kabeh Sing itu senek lurus apa Apa Kayak awang yang ngempe barang lihat ini lho. Lah kiai nek ora ayo mburi ra omah kok mi parmi. Kita ngomongi kok iki Joko Goro-goro tenan pura asli, Joko Goro-goro yo. Di kau yo jora percaya tenan ora asli yo, sing asli iki yo. Ora pasukan akhir ta yo. Muga-muga panjang umur Allahumma alaihi annabi sallu alaihi salawat salawatullah alaihi wayana wayana lil barakah kuluman kuluman sallu alaihi Dendro kenakin Saya kenakin kenakin Sallu ala Muhammad Ini pelan kulon jenengan ya Allah Ganti solawat ganti keberkahan ganti pengajian dikir kelawan Quran siji musola masjid nomor loro wong sing musola, musola lebu masjid demi ora bakal wani mbulit sing nomor loro dikir, sing podo dikir, alhamdulillah mangkola alhamdulillah abu abu sama nih. Sopo sing lambine ngucap alhamdulillah lawan langit dibuka ya kowe jalu apa aku wis tau ngendika la in syakartum la azidannakum aku matur kowe syukur tak tambah makmur ning kupur bakal ajur Al-Qur'an pun cetha matur niki monggo iki sing padha dikir Allah wong sing ahli dikir setan ora bakal wani mampir la ilaha illallah Astagfirullah La haula wa la quwata illa billahil aliyin Inna lillahi wa inna ilahi La ilaha illallah Lahir ceprot kuwi apa orang duwe apa-apa ora iso apa-apa saiki bareng duwe apa-apa iso apa-apa kaya-kaya arep wasani apa-apa kewajiban ora nindakno bayi ceprot tangane wis nyegem kaya-kaya donya arep digegem sedoyo. kok dhek ora rumangsa nalika pecat nyawa tangane udar ngebiar gak ana sing digawa mboten enten mayit mati tangane ngegem mudin ora wani ngedusi tempiling mayite tangane udar ya Allah Gusti sira lahir anandanya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa Mbok yo doro mangsanana sejatine manungsa apas lan ino Alal kafi salatu Alal kafi salatu maca Quran, setan ora bakal duyan alon-alon saestu kula jenengan ya Allah Gusti, iki dina Quran ning gone atine wong dolim ahli wong ahli Quran doko pengajian ning ora padha karo perbuatan jane wong saiki doko nek dijak ngaji ning ora ana sing mlebu ning ati muntak idune kiai yo ora dilakoni wong edo pinter nanging yo ora bener malah akeh sing do keblinger anake seneng ngombe homer pakane dan nomer ana sing ahli ilmu ning kelakonane kaya ah, assalamualaikum kabeh doedan watu doedan akeh kabeh iki jaman-jaman watu menungsoni wis duatine atos kaya Ya Allah, pengajian rame bludak wonge montrak idune kiai ini lebar pengajian ya rono bukti ini WC WC wis bablas. genahke mik dia pinter sik ngono lho yo. Nyetel ngepaske kok piye. <laughs> Ibu mengantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Melongo ya Allah titik ya Allah Gusti. Mbok niki pelan-pelan. Ya Allah Gusti, Quran ning omah ana Quran cukup ning dhuwur lemari kena debu nggo pajangan. Jeruni Pak ning anake, maane ora ana sing maca Quran. Omahe panas ora karuan sing dolan isine mung setan, omah isine tukaran. Ilang keberkahan mergo ora ana jero isine Quran. Ya Allah, rajulun salihun fi qaumi wong-wong apik kiwa tengene akeh doserik. Kandang-kandang pengajian malah banyak rintangan itulah zaman saya dan aneh iki dina masjid-masjid tempat ibadah tuh dibangun gede-gede musola dosai speaker sing andan buanter suarane nek romandon magrib isa tekun telun-telan terawai tapi nek subuh hmm, tong tong tong jari kurang seru ono kentong malah mata pusing mulia kowe dhewe Alladzina ila fa'alu fakhishatan fa أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Niki ngadeg mboten apa nggih? Ibu ngadeg seneng, Bu? Nek mboten ngadeg mboten seneng. Pun, <laughs> den ketok kabeh kursi rasa muter wong ning kono ning ngono suwe-suwe boyok sing pegel kok. Pun tak muter dhewe ngeten iki. dina idza fa'alu wong-wong akeh nalika padha nglakoni fahisatan kejemberan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan iki dina saya edan. Kemaksiatan, kemungkaran pun edenye dengan Ora joko ora perawan tuwek ora ketinggalan. Sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek yo jek asam asam. Lho nggih apa Ya Allah, nek Ramadan rodok kukut kemaksiatan, ngamuk. Ormas-ormas pinggir dalan, tapi nek liyane Ramadan, ya Allah. Kupa gede tulisan padang, tulisan petok-petok lampune karo kenang jerune ndang dutang. ngombini oplosan karo jogetan doyong gondelan perawan mlebu kamar tarik lawang telung atau sewunan sing serotu elek pedotan jam telung saya ketemu kok kan itu pengalaman mentok ya ini jarine. ini lah kue lah kue nunggu aku tapi kue ini kaya lah ini ngawasi sanji dihapur motok di sugi lah ini lah Nek wis kaya ngeten iki padebluk mayangkara penyakit angel tombo merga donya wis kebak dosa. Dosa niki Celia Kanjeng Sunan zaman wali, Kanjeng Sunan Kalijaga mbiyen Celia asli Hindu Buddha pancen ora ngerti dikandani langsung dilakoni ya ah, wong Celia Celia asli ra ketem ramo dicetole muni ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum ojo ya kayu ku ya kayumu ya kayu ku ya kayumu lu ngono mandi kok nggih mboten mergo ngono kiai Celia asli lah Celia saiki modern kok modelnya sama tembung prasarat mudirun nek diwaca wakop mudiren artinya ngelipet muwateng buatak ngeres kokrol sasa ini eh sasa ini ini udah dikandani kiai protes ngeyel loh ngeyel apa Ya Allah Gusti, jane akeh wong pinter cetole maca, ora pati mandi donga mergo wis akeh dosa. Penyakit biyen gampang masuk angin plung kerokan waras iki sok ini. Kita sinirah di parmi. Biyen masuk angin plu kerokan waras plu saiki. Model-model. Ono plu burung. Mertas burung yuk. Manuk yuk manuk. Tingan aneh kulo niku tengkoran tak wajah niku goro-goro keracunan iwak manuk yuk. Lah kok iso melenting rasa kempes tak durung sanang ulan kok yuk. Gelang rasa aja pak. manuk iki dhewe maneman mergo mlenuk yuk kuwi ditutupi titikno kiai anakmu ben dadi santri ngono lho mi parmi bocah saiki kentire ra karwang nganggo rok sak dengkul gonceng, mekakah sisan ra totol manuk bekakase Ya Allah Gusti, model-model baru saiki plu ning ana plu onto, plu babi, Ibu lamaris virus niku aneh-aneh HIV nyerang sak donya. Virus e jenenge napa? AIDS. AIDS. Ati anune i itu D digunakan eh sembarangan anune itu digunakan sembarangan. Ya Allah Gusti, mulai iki dina Audolamu anggusahum ketungani ngoyo karo awakmu dhewe to coy. Kowe ngombe sing rada biar mripate nganggo jae sing panas wah seger rasane. Rada ngantuk kopi biar cetho padang pendelenge. Iku ora aku njaluk kopi iki ora. Biasane ana. Oh, no. Ayo ngomong ini tak. jahe piar lho ngono ki rasa apa, jahe ora cocok kopi ora seneng ketok e teko ireng jere kopi sebule ku cong yang whisky campur banyu aki goblok dadi siji hadi ombe apa ora li to di anakmu kuwi iki dikandani Aldo lamu angku saum ayo saiki zakarullah bulan Ramadan digembleng rino poso bengi traweh zikir Quran sing diwaca fastaghfaru lidzunubihim istighfar senajan dosa kaya untuk ing segara gedene gunung lir kabur sing udan akeh dosa ije gedhe pengapura Gusti Maha Kawasa wa mayaghfirul dzunuba ilallah nek pancen tobat nyoto ora milih dosa sing kelewat kadaluwarsa rasa getun nelongso istighfar lambe sing diwaca tetep di ngapura mulo rino poso traweh entuk rido sesuk kembali suci Idul Fitri gak duwe dosa Allah Roma Ya Allah kusi sepira umur ira sepira dosa ira tambahlah kepadanya dilengkur semua dosa Ngawit mau betul betul. Iki kepahitan kopi ana gulane kok ngamur, kok. Hakim padang kok yai ngono kok ya dikai gula kok kepahitan. Sing ngene iki sapa? Kopi cilik kok yang ngene ta ya. ya. Muka-muka cepat kaji Allahumma. buatan-buatan gojek ya Allah. Di di di di pasang anak anak istrimu. menolak kopi meses. Hakullah Romandun, Poso di dinapura, hakul adami silaturahmi panjangkan umur rezeki gampang di makmur silaturahmi panjangkan umur rezeki gampang pure makmur sallallahu alaihi wasallam Hallelujah. kalabur sarate walang yusiru aja ndlulung dululurung aja mbok polake duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki nyambut gawe sak kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe ning aja ngantek lali sujud nang pengirane ibadahe salate nyambut gawe ya nyambut gawe ning kanggo golek ridane Gusti Allahumma Allahumma Wahum ya lamun mergo iki saiki wis ngerti dikandani kiai umpama ana wadah ya digawa wis wadahe ditembeli jadi disapina tapa inal bahro amik ayo dipun tembel prauni segoro iki jerune sapore ayo dipun tembeli wadahe dipun tembel glegeken tak kandani yo iki mangko Ayo tak bilasi kepahitan kok yo. Ditembel wis rapat wadai saiki wis ado-ado metu griya, ngrungokke wara cah nom-noman anak rantulan panitia sedaya musola al-hikmah Nurul hikmah ngejak barokah undang mau itu hasanah teko kuping rungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping apa meneh kok kiai kiyaine kok Goro gong ki ana ra kuwi rasa ayo saiki padha golek rasane dingi-dingi rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa maksiat ben dadi tobat rasa keminter ben dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem kabeh sing rawuh ayem tentrem amin Allahumma Allahumma Niki monggo pelan-pelan dipikir diangen-angen kerawitan ditoto saka ucul keruwetan ruwet kerawitan saka lafal keruwetan ruwet iki ben ucul koyo piye yo iki wis apik musolat di masjid dibangun gedene kaya ngono wonge durung ngora kerawitan dilir ngarepan masjid agung demak bintoro kanjeng sunan kali jogo ngreka daya Bendi ditutuk jenengi kempul, kempul ditutuk akeh wong sing padha kumpul bareng ditutuk kempul kabeh kumpul kono teko kono teko ora mungkin kunir cangkring kiwa tengene melu teko ngumpul alhamdulillah piro sing padha teka patang puluh padha dungane wali malaikat siji do dugi piro sing padha rawone kisaya patekah sing diwaca tambah berkah iki desa kabeh sing rawuh menika amin Allahumma ayo saiki nek wis padha kumpul ngampek para kadang santono abdi dalem ngandu woro-woro bonek no siter woro muter-muter disiano lewat speaker Woro-woro tumpake mobil rombongan numpake motor diter bareng wis diter kumpul nembe ditabuh gong. Karepe ayu saiki mulai jagong. Mulai jagong lek kinilian sing dijagongi napa kiai kelawan santri. jenengan dijak jagong kalan kiai lata musuh kolaman walata tubuh karapan sampan go pulpen yora go buku yora mung tenguk tenguk tok koyo ngeten iki khairun laka min aji alfi batin ganjaran ini utama tinimbang merdeka no sei budak wana druka alal alim jenengan mentelengi kiai kiai mbok pentelengi ngeten iki khairun laka min alfi palo sing tasodak sabi sabilillah ganjaran ini utama tinimbang sedekah sewu jaran kanggo perang sabilillah Allahumma Wassalamuka alal alim kowe gelem salaman karo kiai, kiai kuwi tau salaman karo kiai ini, kiai tau salaman karo kiai ini, kiai salaman karo kiai ini, kiai tau salaman karo Kanjeng Nabi man sopahan man sopahan man sopahani dakolal jannah tau salaman karo wong-wong tu salaman karo wong-wong tu salaman karo wong-wong salaman karo wong wong tu salaman karo ingsun Kanjeng Nabi besok ketemu aku Kanjeng Nabi nang suwargi kumpul karo para kiai Allahumma khairun laka min ibadati alfi sanatin ganjarane lek utama tinimbang ibadah sewu tahun jagung kalih kiai sing dijagungke napa jenenge saron saron iki barang sakloron, loron sing bakal dijagungno kiai apa lapale sakloron, Quran lawan hadis niki mengke bakal beber Quran beber hadis Iki sarang ora bakal cetha Kanjeng Sunan Kalijaga gawe lagu jenenge Iqra bismi ladzi khalaq nganggo lagu jenenge maca pat wacanen perkara papat Quran hadis kudu nganggo ijma kias ahlu sunnah wal ditinggali Kanjeng Sunan Pacul perkara papat aja ngantek ucul iki terus ditabuh surasane saron neng neng neng, nang ning ning ning ning ning nang nang nang nang nang nung nung nung nung dandang tak dandang gul ana karepe Neng neng neng, ayo saiki mulai meneng tapakur ngrungokno oh iya iya bener sing diomongno saiki aku wis saya tuwa kakean dosa ngerti-ngerti kok meh lunga romandun sedino, rong dina telung dina tek ora krasa aku maca apa-apa yo nek romandun mingking aku iso mulo ya Allah umur kok wis dosa ya tuwa mbah hmm, hmm. nanggone dandang kula dandang golek ana dandang rakonono aja dindi aja sumaya sumaya njegur masjid musala tawajuan toreko aja mbok undur umur saya tuwa aja tiru-tiru sinom parijata iki bocah-bocah isih nom isih dorosa seminggu ping papat menawa kira-kira isih do isa la sampeyan dhewe wis patang minggu sepisan wis ora isa Oh ya uye uye ba. Hmm. Hmm. ngentut hmm, hmm, menah. Lho njen napa Mbah Des? Lho iki jentres kok. Ayo saiki neng-neng iki do meneng. Tafakur mikir ya Allah Gusti. Iki sing tak lakoni apa, sing tak dosa ngopo, umurku saya tuwa. Satu setahun rak nono pemandu nyorang itu tantong gue sore so mangan jaluk konco kenok esok nih kurang sarang garam jalo sopo iki neng dunia mau ngimpi sama torono si ngimpi jadi lurah lima tahun lilir jadi bos barang Nglilir meneh jadi DPR tuh ngimpi ono sing jadi kiai iki ngimpi iki mimpi semua nganggu bilang kon iki ngimpi semua ini lo gimana Iki mung ngimpi sawetara. Wah, pira suwene? Mung kebet metra. Akhiratku sing salami-lami ya salawase lawase lawas. Aluna majazuna wa muakibuna. Ngimpi ning donya kok ana alas kene kowe ngimpimu apik kalau lenggah swarga. Hatine nek ngimpi ala monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Ah megilan kok. kurang nopo nikmat sing wis diwenehno awake dhewe yo nampa omah oh, ati kaya ngono mobil limo bojo ora mung siji wolu kaya mbak subur rondo-rondo Nek wasipan ora mbok tindakno alesane ana-ana, ya Allah Gusti nikmat dipindah tekno wong liya, dijoli musibah bencana, iku kanggo ngelingno nek awake dhewe iki menungso, menus-menus sing kakean. kurang nopo kurang nopo bumi subure kaya ngeten iki kembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong tewel sak gudel-gudel Angger kowe syukur ra uripmu makmur lah wong dak kufur musibah lor idul. pesawat tiba motor mabur ana sing banjir lumpur ana sing gunung jungkur bumine subur dak kufur panen tanpa zakat zakatan sedekah buat ora karuan kayangan gonjang ganjeng dijajak buta dewa-dewa doedan meja karo sing go bal-balan ana sing jotos-jotosan jago dienggok-enggokno butane jajah ora krasa sampean delok pabrik pinggir dalan iki sing duwe sapa buta luar negeri rakyat Indonesia ngemis sing negarane dhewe nggih lho BBM sumber minyak ya Allah Gusti buat jenenge negara cepu sumber kewedhe selangi ora iso ngolah sing ngolah sapa buta luar negeri rakyat Indonesia mau jadi satan nggih nggih nggih kere tunda no BBM kok munda kafe rego munda Harus muni BBM munda kafe munda ndok munda gula munda Lengo munda susu nek susu jane kene tetep to ah susu mundak ning kene iki nek ngemi apa ngene iki dina sing medun mung katok tok lho nggih napa mboten ya Allah Gusti wis gunjing kayangan kok pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliar luar negeri minggat rakyat ngantek melarat Ya Allah Gusti, sing kere dicecek, sing gedhe mikir waduke dhewe, sing cilik diangkrik-angkrik, sing miskin disen-isen, sing kere dicecek, bumi suwe-suwe orek, menungsa do umek, dhuwur mangan warek, ngisor kelepek-kelepek, tuwa do ampek, ambekane do sesek, mikir ake anake do ngombe narkoba, sing ati do kletek-kletek, sae wedok yo ya do ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek. Sepun jero ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh, sapa sing utak utek Astagfirullahaladzim Jangan pura-pura Engkau bertakwa Kaya Tapi ternyata berbuat dosa perbuatanmu selalu ini kewajibannya dakwah diri manut alhamdulillah orang manut terus Tapi aku siang besok akhir hayatmu kau selalu maksiat tak mau bertolak besok dapat sayyidina Muhammad. monggo niki pelan-pelan Quran. Nek diwadahi wadah sing rapet, mlumah sisan sapa wujude? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa wa mimma razaqnahum yung pikun wong-wong sing percaya wong-wong sing iman dina barang-barang goib malaikat swarga neraka kisapan percaya goib yuki munah salat nglakoni salat sembayang iku lir kadhumomo klambi pakaian kuwi katoke kanggone wong Islam syahadat niku sepatune salat niku katoke Kopiah bakpiah niku ben kenceng katoke iku nganggo sabukan. Traweh niku nggo sabu, Idul Fitri niku kanggo salat sunat niku nggo nyabuki. Enak lu iman wektu ora nglakoni salat sunat kok dilakoni, iki jenenge sabukan ning ora taatokan. Ngopo le adalah ojo yo. Jaran dadine Niki monggo wa mimma razaqna wa miyum pikun sing dikai bondo dening Gusti Allah sing paring rezeki nang Allah digunakno ditasarufno kanggo golek rindu kanggo infak kanggo ngamal sedekah zakat iki resik resik bondoni dilebur dosani tolak balak kontra boyo penyakit waras awake seneng sing nampa sedekah zakat apa meneh dina bodho kurutku sandangan anyar kaya apa bungai lima duit sing dintokake zakat sedekah sing didunke bakal celuk-celuk kancane dijoli rezeki sing teko tambah saya gede amin Allahumma ning donya cicilan limo ning akhirat cetok eh ora tanpa kisapan malaikat megah makoy wong sedekah ada mulus mulus nomor loro ne hmm, diblokno timbangan kabecikan akeh saini papat jadi tumpahan kendaraan wa siratal mustaqim limo jadi payung ning ora-ora sedekah zakat penjenengan bikin nomor limo dibangin no, omah intan mutra yakut ana ing swarga sedekah zakat diimpakno alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik percaya kelawan kitab sing diturunno Kanjeng Nabi Muhammad lan sadurunge sukuk Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, kabeh sing diturunno percaya Babil akhirati hum yuqinun. Besok ana kauripan akhirat yakin, ainul yakin, hakul yakin percaya ana kauripan akhirat golek sangu awit mulai saiki dipikir neng neng neng ngangen ngangen ulaika humul muflihun wong sing bakal bejo jaminane swarga sapa rupane wong iman sing Quran percaya Allahumma Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على ala وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لسوة ولهم عذاب عظيم Ono wong kafir niki dikandanan ora dikandanan ora diwedeni ana diwota-otan kok diwedeni wis ora ana gunane iki ana barang apik rapet jane ning dikurepke ora bakal iso nampa pidhato hidayah omongan pengajian dilekno lambe selumpang res merang tipis-tipis oleh ngandani khatamallahu ala qalbihim Gusti Allah wis munci mati atine wa ala sa'ehin, wa ala absarihim pendelenge wis picek karo apa-apa kuping rak iso ngrungokno Ya Allah Gusti khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adabun adzim sing rokok sing banget panas kaya ngono iki dipanggokno wong sing mengkrep kraket wa ora gelem ngrungokno apa-apa iki poso yo ya mangan biasa eteng-etengan karo ora sambok Ireni iku mung nentuk nikmat ning donya akhirat ora entuk bagian napa-napa, mula awake dibejo dilumahno Quran diwaca. Muga lawan menengo swarga Allahumma. Urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti yo ayo padha ngaji yo. Urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti ayo padha ngasiya Mulang ngerti ayo padha ngasiya thank you musiknya diem kaile marhabi bisalam semangat wis mulai panas nih kok marhabi bisalam salam alaikum Mulyane panas ora mergo kondo eh, Thank you. Hare Hare. Mbah mangke sing dandang kula sabar, Mbah. Mangke caping gunung, jenggelengan mangke Mbah sabar nggih, Mbah Sing tuwa-tuwa mangke rodok wong sithik niki tak ngurusi turu-turu sik, Mbah. Sing nom-nom sik, Mbah. Soal bicara eh. ketemu nang swarga panjang umur Allah. Hare Hare. malaikat gowo rahmat entuk nikmat kabeh Allah Allahumma iki nembe neng neng neng neng nek kula jenengan kabeh padha meneng tafakur mikir ya Allah iki dadi wadah diingatno aja dikurepno kaya wong kafe aja mbok ireni ana meneh wa minan nasi mayaqulu amanna billahi ya Allah wa bil yaumil akhir Wahum bimukminin. Ya Allah yukhadi'un Allah waladina amanu wa mayahtahuna lah anfusahum. Ya Allah Gusti, teknik bujuk awake dhewe, Bucuk Gusti Allah yang perintah ana menungso, garambene yang muni percaya, iman yang ngerti Quran yang roh. iki gambare wong-wong munafik jan-jane wadahi mlumah nanging bocor ngisore nek dikandani yo nggeng-nggeng ora kepanggih ora ditindakake iki luwih ngeri sing sare timbang wong kafir mulo ayo ditambani dimana tv-tv orang usah golek saleh kancani ojo ngremuk-ngremuk wong liya. Awak timun bosok kakang dosa, ayo neng-neng-neng mikiro nek kulon jenengan to meneng-meneng-meneng neng neng neng, kabeh sing dipikir meneng tafakur dadi atine bening supaya bening kudu dikir alladzina amanu wa amano, qulubuhum bi dzikrillah afdalu ma kuntu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha ilaha la ilaha il niki monggo Kale dipikir pikir, kale ngenangan ayo somong dikir setan ora bakal mampir iki beranjang pungkasan iki coro perahu romantun mual bagi ninggalkan kulon jenengan dino akhir ikun minanar selamat songko sekson rokok beranjang lelatul kodar sepengi foto karo seribu bulan seribu bulan foto karo wolong puluh telu tahun ibadah sepengi foto ganjar ibadah wolong puluh telu tahun dina ganjil dibranjang yakin bakal tiba iki Lailatul Qadar sesuk malam selawenan salat tasbih dibranjang anggere nglakoni salat bengi awit tanggal 1 nanti tanggal 29 mesti entuk Lailatul Qadar Allahumma Iki mulane ana malam Quran, malam Lailatul Qadar, nanti Nabi Musa ya Musa ini apa itu umat Muhammadin nurani hatta lam yadurzul matani. Musa, aku ngai lampu, ngai obor loro kanggo umat Muhammad supaya umat Muhammad bisa ora kepetengan panggonan loro. Obor kali menika napa ya Robi? Obor loro siji Nurul romandun romandun iso dadi lampu pemadang. Nomor loro padangi Quran iso dadi lampu ning gone peteng dedet ning alam kuburan karo besok dina kiamat ora masar sing iso dadi lampu obor oncor rupane romandun lan Quran. Amin. Allahumma Kiambak pun Romandun selasan kau turu wis diganjar Tapi kiambak pun jengkal motong ngeti kulo Nek ngantos kiambak pun dipun seksa kulo ingkang boten terima Umpami diobong kulo ingkang mateni Umpami dipun rate kulo ingkang nguculi Umpami kulo tingkang Imun dipun godok kulo ingkang badin Memengi Niki kurkan nyapa hati Romandun semua Yambai ngelang luwi sedino Orang Orang darah ngunjurang ngumbi Orang kelon padahal manten anyar kaya ngono kaya demi kulo Ya Allah Gusti ini ngantos dipun obong kula mboten trima. Iki sing jenenge poso dadi jalma menungso sing buaku sing wanteng metu teko kuburan wis siap nggo rampadan klengkeng jeruk gedhi-gedhi. Sak kopine rada kena ketang pai kurang gulone. Lasekar sakudute nyapi sembarang ning gone tangi turu langsung ana wong bagus ganteng jenenge Janaka. Janaka artine jannatuka, artine suwarga. Permadi ngati-ngati nuntun dijak nuju nang suwarga unjukan digawakno. Urung nanti dipangan ning kene engko diternom rono. Nggih, Mas. Iki rukun Islam sing nomor 3. Pandowo sing nomor telu rupane Arjuna. Arju niku artine pengarep-arep raja ya Arju. Dikas Lunggawi Arju, Narju, Arju pengarep-arep naja selamat. Nek kepengin selamat ayo manggone kasatyan koro, Mad kuwi artine dawa, koro kuwi artine maca koro, Ndawak-ndawak mulai maca Quran. Nek wong sing ali maca Quran bakal dadi janaka besok munggah suwarga. Allahumma digambarke janaka ndi janakane iki lho wonge bagus wonge ndingkro alus wong poso wonge yo alus nek ngendika yo alus mergo wis kaliren kok yo lho nggih napa mboten janaka yo ngono alus nek ngendika ngreksa mugo napa kudu permadi dewa ngleh luwe sedina bakal ganjarane poso nek ora sanjaga lek ngendika iki kudu dijogo lek ngendi kayu kaya ngeten iki baguse gambar ning lek ditulis dibentuk niku gambare tulisane Muhammad Mim Hadal iki Muhammad iki sing bakal nuntun dalan selamat rupane Kanjeng Nabi Muhammad gawone Islam I I Isa E subuh E luhur A asar E maghrib I ingin E selamat E laksanakan A ajaran E Muhammad Isa uripe kepenak ora bakal ngayak-ngayak subuh imane tangguh panen dadi wo luhur uripe makmur ngantek besok ning alam kubur asar nyeganai mungkah urip ora bakal kesasar maghrib angger tertib Allah urip angger tertib iki mumpung isih urip. Amin Allahumma. Janaka iki Pak amin, duwe bojo jenenge Dewi Dresana. lapale Darosanala, Darosa kuwi deres maca tadarusan. Eh eh eh ning masjid musola dikebaki Quran, dan perjanjian solawatan, yuk mauludan muslimatan, maca solawat ora bakal melarat donya akhirat. Allahumma Baca salawat Nabi Allah Nabi Muhammad Baca salawat Nabi Nabi petunjuk umat Baca salawat Nabi Akan dapat syafaat Baca salawat Nabi Mana dunia akhirat Nabi Nabi Nabi Nabi Muhammad Mata kendang diulangi Diplak ambe di kendang dan lu dewi dewi di paske. Iki eh, loh, ini contoh nih, eh, dersono loh darosa nala, nala kim songola vale, asli nih nawala azla ala wazni fa'ala, ubdilatil wawu alifan libu ku uya bakda bakatin muta asetin pasro, nala, arti nih merkulih, darosa wong sing podon deres, moco Quran, nala merkulih bujung ganteng jenenge janoko munggah suar, Angger bojo kok salehah ya Allah, wong sing lanang tetep bunga. Termasuk wong bunga nek bojone genah, kiai wali dikir, wong sabar nek bojone ngamukan, bakal bunga, susah terus mati. Wong bojo sangar kakarwan. Lho ngono kuwi asmira sukini parmi pengen swarga ora kowe siti. kepengin swarga bekti karo wong lanang arep masak ngono ki kondo pamu kepengin masak ki napa Sampai nek masak takut bojo ora yo ora urusan gelem yang ini ora gelem iki semene doyan karo kabeh kabeh tetep mangan lah kowe iki masak ora sing penting kowe seneng nek dikelak pelaku masak ngono ki mangan ora ngejak bojo kok bojo ki disiapno nggugah sahur sing sabar cekel jempol Pak sahur urung tangi munggah kentol Pak saur. kentol urung tangi munggah kentol Pak Wong yo sing sabar ngono to yo karo garwa sing siji sigar sing siji dawa Ana sikak kabeh to yo iso ta Adalah kabeh piye? Sak maksude sigar kanggo wong lanang, wong reno wong lanang lagi nyigar waktu nelayan nyambut gawe, lek kanggo bojone nggo ngibadahi. Kaya ngene lek mikirake kesel anake wong wedok kudu dawa manahe, dawa pikirane, dawa pinemune. Sing sabar lateni garwa, kunjukan siap ning meja, dahar tunggu nono kurang apa kok no Bar salat isak wedaan, bar tarawih, jambi saya wong lanang pejet ana. Aku sate lek jaluk opah becet ora apa-apa. Wong kan senapi yo ngendika wong wedok nek kepengin swarga disunatno tawa-tawa. Sing ora entuk kira awan poso bengi ora apa-apa bar traweh wedakan rasa katokan kekno. Allahumma Nang ngono dikandani ta. Mutu wong ora <laughs> ana kudu sigar lan dawa. Ngono lho yuk. dawa pinemune wong wedok niku yuk aja ngamukan karo wong lanang wis wong lanang wong wedok lambene dalane karo mang salaman karo bojo ditutup tangane jenengan salaman kali bapak nutup tangan Bu Ya Allah yuk nyambung tangane wong lanang ganjarane padha karo nyucup hajar aswat menek kok bojomu ireng aswate nemen yuk diusak to yuk setahun sepisan dengkol dicucuk dina bodho sesok, jenengan nek dina bodho sungkem ngambung dengkule bapak mboten bro nambung dengkol mboten Pak pengumuman wong lanang-lanang sesok bodho nek kepengin dengkul diambung wedok gampang Pak duit satu 100.000 selasi tambah dengkol Wong wedok ada wang abang sayang tanpa wang abang tendang Apa ngono to nah. <laughs> Kaya-kaya ngene iki lho ya Allah Gusti. Dewi Dresanala karo Arjuna. Ya Allah, ibune poso, bapakne poso, anake sapa? Duwe anak jenenge Wisang. Geni sanga lapal wasiun honiyon, wasiun ki jembar, honiyon kuwi sugih. iki bocahe diterke ning gone kawat candra di muka dikepno karo dewa yang pak pak kong tuh walau betul mau kali gede salah segitu <laughs> ngger anakku gue ngger iki dewa diwan guru dewan ustad dewan saya dewan kiai iki bocah digembleng posonan moco kitab mizan ubro moco kitab kambi huruf filin moco kitab pirang-pirang cilik-cilikan fakul korif kasih fatun saja riadul babian hidayah tu hidayah saya cilik iki digembleng para dewa ngantek dadi wisolan geni di wisoning butuh ngeletak ora kuwa geni panas koyok mono diriwan ngeleh luwe yang mentelengi moto iki ora mati malah dipangan geni muripe dadi gede soko wisaning butolan geni kawat condro dimoko soko lapal wasiun goniun wasiun jembar goniun suwa suke bocah iki nek digembleng ana kawah candra dimuka dipondhokno mengko kami suto dinggone klambing tok sumo bocah iki wong tuwa ngangkat derajate wong tuwa nyugihno wong tuwa munggah kening swarga pakku bapakku ibuku eh dewa-dewa ping hari gendak sintala karo ibuku ibuku mbok pujo sara bapakku mbok sing ngacapada bapakku tak gendong munggah swarga bapakku Bapak, bapak, suaraku suaraku suaraku munggah suaraku Allahumma ngantuk napa dereng jam rolas ora ngantuk sampean Hei, bosok jamu Asli kok iki jam mati dan jam kiai larang iki kan. Yesus. Muga-muga berkah amin Allahumma. Ya Allah, mulo bapak ibu sakeluargane ee eh, eh, ila dalah kembang rawe. Monggo Mas, dadah. Ayo lho. mim mahabbatullah nduk niku manullah tanggungane Allah aja kuwatir sampeyan direwangi ora kerja ning ngabut poso mengko bodho delalah yo ana lha mboten kerja nek utang sik ora apa-apa <laughs> tapi mas, Ya Allah Gusti saya, ya mau ditanggung kok. romang, niku tanggung sering apa pun dadal kok sing asane Ramadan ra tau ana, Ramadan ya moro. Sing biasane kok tau mangan kolang kaling. Ramadan nganti temoto ning meja kolang kaling pola kebak karan nggih ta yo. Nah iya. <laughs> Bujuku kok rada ngece to. Niki monggo pelan-pelan ya Allah Gusti. Bon, sakniki alon-alon iki nembe sarong. Neng neng ning ning saiki ayo nang nang nang. Nang nang nang awake dhewe iso menang ngantek traweh kruntel-untelan tasbih ngantek leris tekan jaba nganggo tenda ora kamot musolat ya Allah Gusti mergo napa setane dibonco kari limang dino iki rapat setan-setan tak kene iki setan rapat kok sana Ah, Iki kok ora pati kalengko diraja mergo dibondo dening anoman anane iman. Iki sing jenenge agama direkayasa setahun digodha dicolong ning gone alengko diraja. Setan gawe geger nalengko diraja sing jenenge anoman ora wedi getes, gawe sungsang bawana wapis tumpes tapi tanpa tilas iki monggo, mbuh jambira iki engko sing kuat entenono ora kuat iya sahur aku ya ralih kok ya ini dia niki monggo monggo berkah nggih Allahumma niki monggo ayo kula jenengan kudu iso nang nang nang nang menang menang sangka pangridune setan bengi tangi nek wis ngilir aja ngetimburi sampean sampai nak wis tangi nek ngeti mburi weruh bantal bantal dada kok nggih sampai nak wis tangi aja ngeti mburi bantal roh ra sida tangi dhewe tak meneh nggih mboten nek wis tangi langsung yo maksudnya minggune kolase lek bar yo terus sundu lah nek sampeyan iki ngomong tangi terus ngeti bantal <laughs> Hai, geletak maneh. gak sidul tasbih nggih napa mboten nek ulun jenengan remuando niku bener-bener nang nang nang bakal nong nong nong nong dumunung kula jenengan mulya dilebur dosa panggonan cetha mengoh lawang suwarga Allahumma Ya Allah royan niku khusus suwarga sing dinggoni kanggone wong sing do nglakoni poso Allahumma monggo niki ngora tabane kendang dang dang tak dang dang tak dang dang tak dang dang guru karepe ayu dang dang tok dang cegur masjid musala sama urip ratong mlebu masjid urip ratong mlebu musala sama mati gone masjid gone musala musala masjid ngamuk rumakno iki urip ora tau mlebu masjid. Lah kok mati kok ning masjid? Masjid ngamuk. Masjid Masjid. Ku temenan. Cek jumblek ora tau mlebu musala. Mati dipikul kok ana mbok sing mati sapa Lah kok ana kok La ilaha illallah. La ilaha illallah padal uripe ora tau mlebu musala. pengajian ora sosok urungane mah malah ngenyak ngene desa lu kok mati dipikul karo kancane gorene la ilaha illallah la ilaha illallah minggo gapura arga ning musala la ilaha Kowe ora wis tak kandhani to. Majite. Niki ayo persiapan ta. Lho kok semene kok kaget kabeh. Kok ngantek di bulan baleni kok ya. musolane kamu lha itu siapa siap kok sampean kaget kabeh jangkut Oh sebenarnya kok kaget kabeh wis dikandani kok ya persiapan tak ya ya Ya ngaji kok ngantuk ya lara susah ini. Ngantuk sedih kaget meneh kalau kaya ini. Iki mlebu sapa iki? Musola Sapa sak uripe ora ana rene, mati gorene ora entuk usaha ngamuk lah kok mayite jalan kok aku mau yo ora njaluk rene kok malah muni ngono mayite diganti ngen sisan mayite ngene iki mulo niki masyaallah nurul hikmat. iki bakal ono keberkahan hikmah cahaya nek kula jenengan siromo menyang Solo oleh-oleh payung mondo mak jentik ayo ae ae uga uga ugek santulita mel lae lai la ilaha illallah Eh, semar mesem wis ora samar, isine donya ora gumun. Eh, kowe sugih bondo mung titipan, tiwas korupsi gawe apa sampean? Omahmu limo mobilmu songo. Akhirat ora mbok tindakno besok kowe apa ora entuk bagian napa-napa pinarakmu ning neraka. Heh, uh, kole. La ilaha illallah. Begeget uget uget begeget kuwi kenceng uget uget kuwi pola. Nek ana barang pola. Nek ana kenceng kuwi kudu pola ya nah. Polahe kaya apa donya sing kenceng gone lan agama. Allahumma. Eh, sak dulito. Eh, boleh. aja nganti lali dulit marang Gusti Allah asyhadu alla ilaha illallah kowe ngelah luwe poso jebul uripmu iku ora mung golek imanan nyatane kowe nglakoni kewajiban senajan piranti-piranti kulkas werna-werna ora mbok dahar ora mbok pangan iki mergo dina romandun kowe ora kena mangan eh kowe golek mangan-manganmu kanggo tambahin tenaga magri teko kowe mlemel nambahi tenaga eh eh lah dalah isak bingung ora karan marani panggilan trawek nggih napa lho Uripmu ora mung mbok gawe mangan, ning manganmu mbok kanggo nyambung uripmu. Uripmu mbok nyembah nang Gusti Allah. Eh, kopi saya gede to, Le. Ya, ya, ya. Eh, pasti iya, ya. Sing cilik sing cilik dikat. Heeh, hmm? tutur eh, ke tarik. Heeh. Eh, eh, iya, iya. Matur nuwun kaji kowe kaji. Heeh. Heeh. Heeh. mula ra mula yo ngger nala garing kulawan wirine yo ngger nala garing saka lafal naila khairin kowe sikil jinjit ati-ati kowe aku nganggo suku ning akal mbok pikir yo ngger ngetinen enek abang kowe mandek iju mlaku abang mlaku 50000 yo lek Eh tanganmu aja colong jipung dipotel iki kowe ceko ateges aja jual dawe bojone kancane kuwi wis duwe dhewe iki mung beda bungkus e jerone padha wae Ora percaya bukake kok piye melerok meripati eh ngetiyo barang sing nyang golek dalan barokah eh kowe milik barang sing melok kasusu dan kepengen muluk dadi melak uripmu yo nger golek dalan padang nggo maca Quran matamu yo nger golek dalan padang ojo menggolek dalan bazi wae boleh ayo ger sambil santu tali wondo nae lahoirin golek oka apian mas mas mas ayo podo ngaji mas mas mas ojo mabok judi tak putar sapojo ngaji sampe kan takutan sapodo ngaji Moro tika peta woi romo kiai ora enak menabuhmu mbok yo sing sapa aja sembrono niki aja mung milik barang sing melok kasusundang muluk akhire melake iladalah sithik nek barokah alhamdulillah raketang cublek-cublek suweng-suwenge ting geleter anting-anting emas duwe diler anger kowe harokah berkah gelem polah ra untuk berkah ya wong ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kan Ya Allah Gusti, rake kang nyublek-nyublek napa? Sarate kudu jengking, sing dadi jengking kuwi dadi menungsa. Bagus rupamu, ayu rupamu, dengu dengan dasar kabar bintang pangkatmu, iki kowe kudu jengking mau pergi jadi menungso lebaran jengking tangan diler buat menawa ono malaikat lewat nyekel watu dublek dublek suwang suwang ngeceng gelenter eh eh eh mubeng gentenan kalau duwe yu gentenan nyekel kok yu muni parmi tupas merah kata jalan sukini sukini kamdena kamdena sipi gentenan kok nih Ora ana sing ra gentenan, kiai yo gentenan, lurah yo gentenan, RT yo gentenan, omah yo gentenan karo anake sawah gentene kancane, bojo yo e gentenan. Ha bojo para dira cocok pegatan gentene naroto, iya ora? Lah iya. Narto bosen gentene Sukidi. Iki ora ana sing ora gentenan, bojo sing lanang mati lu nganti dipendem sing wedok nangis lakaran tak nyiyang gremeng, sami sono bojomu entek nolo mripatmu. Tidak akan lama lagi kau akan jatuh di pelukanmu siap genteni rondone kok mi. Ora ono sing ora gentenan ya Allah. Kabeh butuh duit, mambu ketundung gudel gudel cah cilik-cilik gaji anak kula yo. Mambu duit ya seneng nangis gulung kuming tunge duit menenggak kelakep meneng gak sida nangis. Mae tuku bakso sing ana pentole. Pak ngaso ketok kon jobok. Sik rungokno sik kan lawange mengoyo tak ngaso ketok konjede iki pikirane terus iki jam piro iki mau kan lawange mengo pak ngaso ketok konjede Oh kan jaba tok angen aku teko endi Ya Allah sapa guyu ndelik korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK kecerek polisi disuting, ning TV ucing guyang guyu kentel, kuwi sirpong dene kopong ya Allah mbok klumpukno nek isa katrang ngetokno kopong ra entuk apa-apa kuwi astagfirullahal mula pengajian kaya ngeten iki digragapi dewi-dewi ayo ora ono anak nulungi bapak-bapak nulungi anak nek gelombangnya ora padha mulane kudu padha gelombange nek 103,7 FM ragune dangdut ning kono yo dangdut iki iso dirasakno pakane maca Quran anake iso maca Quran wong tuane ngalam kuburan anake tahlilan ya Allah kaya apa senenge wong tuwa untuk kiriman Allahumma Lah nek ya Allah ben rambut semiran abang kaya BMT bule mung diase. Dumat rono sine gayane diranti sing nyolong sapa to lele. Kuping kaya ibu tengkleng diase ya Allah Gusti lah abang karo begadang jangan begadang tak takon cakunder rene kok. Ya Allah Gusti kene tato kalau jengking kene kok tok jengking wah edian. Ono sing surado geng islami kekeri tato gambare masjid tok Woi suami aing tato gambar masjid ya. Wah. Apik men to Wah, sae masjid ya. Lah iki masjid. Masjid kuwi ya. Oh, apik men. Wah, men ana iki gambar masjid. Ngaji iki kula gambari bedhog ya. Kesane nek andan kula prasa apa ya. Lah iki kula gambar apa to? Gambar bedhog ya. Lah gambar kok mung bedhog to. Ora ana gambare tabuh apa ya iso muni. Tabuh ten ngandhape niku ya. Bosan kena pokrol ya sama, nggak punya jajah. Pinter ngomong sasa iki niku protes kadang kiai iso ngeyang Pak. Lah kalem iya. ya. Iki nek sembayang rak ya madhep mulon, Madhep kiblat nggih ya iya, iya. ah, nek nguyah ngono ki aja madhep mulon Madhep kiblat madhep kabeh kira elok. Ora madhep mulon ya, tapi tak iki ngidul kok ya. Awang <laughs> ah, lanang iso menggak wong wedok kacar ta ben. Bocah ki nek kokro lha kuwi piye wong dalan ya disor separo lewati ya gentenan kok yo. macet rodok dawa lu sopir truk medhun kok bareng medhun iki ban truk iki juyoi dhewe tak elekno napa kan banmu kok mbok yo penawe kok iki nyusun jalak cengoke mung nganggo bat kok obat oh, tapi sakit Ya Allah Gusti, bocah ini ora tau ngaji ya kaya ngene iki la ilaha illallah. Eh, ora ono maca Quran sekelane HP. Walah ya Allah Gusti iya. Hujan turun lagi ya. Aku tidak bisa tidur bayangkan dapurmu yang Ya Allah Gusti montor starter wah ngabur besis, kaburit. Dulan-dulan wah ngentai sahur malam minggunan. Ya Allah Gusti Joko Perawan sekalian bangken kenceng ira karuan. Motor jablak no pinggir dalan nggone peteng-petengan sing wedok jeneng boncengan sing lanang medun karo ngambu ki roh aku kok kan. Ya Allah kusi rayuan maut ya Allah langkah liya sing ngetop damati nang dunia Sekalian nerika Tapi nek al Quran. Senajan manuk kentil. Lah bocah al Quran roke 8 sing pati songo aman to. Allahumma sing lanang edan kocar kakir sing wedok jangan lakukan itu. <laughs> Oh, kepadamu Allahumma aman tak Mas aja ngono ya Mas, ngono ya ngono, besok nek wis entuk Pak Penghulu, seutuhnya diriku hanya untuk dapurmu. Lho. Aman, kamu sing wedok edan sisan kok. dicekel diremet-remet tangane salaman kita mong salaman setru karo setan ndret ndret ndret ati piku kinggurita ati piku kinggurita aku ku kinggurita piki ku kinggurita sampe duwe ku piye mongko meten saudara-saudara. Muka-muka waras Allah. Tutupi nganggo al qur al ne dadi waca aja amung gawe pajangan. Maca selawat Nabi Muhammad Insya Allah. suwi-suwi kesel kok yura kroso Ngantuk nak pedereng orang ngantuk-ngantuk apa yura ya lempok. Terus saya bilang Pelan-pelan ya Allah Gusti, Semar wujute pono kawan ponokiawas, kawan kuwi kanca wong sing kepingin dadi Arjuna munggah janaka kudu manut karo kanca lek kinili antara kanca jagongan rembukan pengajian beber Quran lumantar kiai paring dawuh nurun yaumal kiamah bikuli hadisin saucapan dadi lampu besok dino kiamat nangut karo kiai melu mangkat nah naos karo kiai ora basa Mangkat nah. Ngaji ora apa-apa. Mas tenang ya ini nyek. Iki sore-sore iki ngempet ulah kok pipi pikir nang ngene nang ngene. Yakin ngempet ulah kowe yo. Aku ngerti kok nyek nang ngene nang ngene ngerti aku. <laughs> Iki piye to ya? Wong elem mulai gue tak ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngkuk ngempet ulah kuat ngkuk ngkuk sering ngkuk ngkuk sering. Balik kan leka apa-apa, apa ini jalo? Padahal nguyok. Ribon tasik pat ngempik nih kemengke. Ngangkos jam pinten bu. Santai lu. Isik pat ngempet sepian. Ya cuma apa-apa ngaji nanti jam telu peralengkong ya Jam setunggal sanggup bu. Mau itu kowe jeh sanggup, ngelanang kowe selamat, orai. Mulia ulang Salama Gale Eh guyu-guyu kece kok iki. Kowe ndelok begale, kowe iki bayaran rene kowe. Mangkat senengane telat lha iki jan Apa disiapi bukone ngatur kanggo kepangan ya mau. Ayo nganggup pangkur kartini wis tambah umur. Ayo lek ndang mungkur tambah umur cedak malam. Ayo nganggone pangkur gue jengleng, ya Mas. Mangat. <clears throat> Thank sampe parmi. Lah wong dhuwure nek karwan kok piye? Ora dinggone kadung disewa, tak nggone kok nganyuri wong tuwa, mboten apa-apa ki bae. Ki nek ngene. Abdi dalem ketemu ning swarga. Allahumma. Kok nanggamaken jeneng monggo. Alhamdulillah. Rapopo gerangan rapopo urunan rapopo cocok ya itu. Eh, semoga-moga ya Allah. Moga-moga husnul khotimah Allahumma. Wong karek limang dina praune kok ninggalno kita Ramadan lunga. Moga-moga awake dhewe dikira umur dawa menangi Ramadan Ramadan liya Allahumma. Hayo terus nandu, terus ya mangga. <laughs> Syukur ya du. Apa pengen udut kowe? Masa kok wong wedok kok udut ngemut kene nya. Maksudnya permen ngono ya, iki dimut ngono ya. Heeh kono dimut sithik edan. <laughs> Eh sing kono nya iki cara kita tambani bolak-balik ya kowe meneh kok ya iki. Ning kono sing kono sing jeruk. <laughs> Ya, iki sak ya kene tamanana. Iki salahne ngucapke piye mosok mung calon-calon ya. Iki wis tak japani, ditampani rene. Abdi dalam rasa isin-isin wis tanyah ta. Kaya iya kaya ora. Ngene lho. Sithik edan iki dibagi sak lining sak lining ya. Waras awake muga-muga barokah. awake waras anake jengiko bojo metang menah ya nduk terus ngomong gaji iki engko ras kopi pangan bingung maning maning man tas sing kono bingung iki wae sapa <laughs> Wis sambar gomblen mung semene lha iya Wah, hmm, ya ditum rame-rame sithik edan kok ya sejak kok semene kan jan sepira. Ayo lanjutke. Ayo, de. Lanjut ya ya, ora udu ngono kok. Muga-muga berkah alhamdulillah. Ayo lanjut ya. Ayo, de. Kita kubur. Tapi nek kubur bakal acur. Rodok panas sisan ya Terus nang pak kok iki kopi kentel kok ngene lho. Buka ya la dalah. Cocok iki kok. Aduh. Halo, halo. Ayo ta, buka sithik. piye ngene iki wis arlake tok ngene iki buka siji ketok ora yo wis mulai panas kok yo ya Allah Gusti wong sak kunir posok kiai ngaji nglilir tangi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki iki sing pakelaran jagat kagambar wujuding manungsa lakune ana ing sakuripun pakelaran gunung gunung kaya tangan loro dikrangkepno sujud nyembah marang Gusti kang Maha Lur pisang gamane manuk merak megrok nirekado manungsa karo pan kaya diri manuk kadang dhuwur kadang ngisor kadang megruk kadang ya iku jenenge manuk ya megruk ya mingkuk megruk terus terus ora limpah mingkuk terus ngamuk ono sing gambar kaya bajing gambar bajing nang gak menungso ana sing kelakuane kaya bajing mencotot nek ana gemblandul klopo dipangan iki klopo apik bajing asli mangan separo jenenggalno karo sing duweni ngilingi karo sing nandur nek bajingan sak bonggol sak glukune tegur kabeh ono gambar kaya ketek, gambare menungso ono sing lakone kaya ketek, gedang stumbul rangkul-rangkulan gedhek gedange entek kerek ndase iku kuwi sipating manungso ono sing isine nek bola CS tim sukses ono duwite balane tenan duwite kerek ndase ketek, lakone ono gambar sapi sapi ono menungso sing lakone kaya sapi mangan momong, turu ngentut mangan meneh Permangan warak ngomong, ngomong kesel turu, turu tangi ngentut ngomong, ngomong kesel mangan, mangan warak turu, turu tangi ngentut mangan, mangan warak ngomong, ngomong kesel mangan, mangan mangan turu ngentut kok di sini. Moh, kena rum tidak pek, sapi ini pas tidak pek, moh. Ono gambar kau yang macan, ono menungso, saya kelakuan kau yang macan. Raini dipajang sak dalan-dalan muncrat-muncrat siung dipamer pamer lagi pengen panggon gaim projek sini mung golek wah golek aku kepinteran nyedak dukungan iki menungso kaya api-api oh kaya macan pengen lenggain projo nyedak karo rakyat nyedak karo kiai nek kepengin dadi denger baru dadi oh, orang ngelingi niku ono omah rumah masa depan tipe RSSSS rumah sangat sederhana sekali selonjor saja sangat sulit sosolan semoseng jadi kuburan pada papat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil lingkunono buto luruh sakembarang anggo dok rujak uluh jenenge mungkar kelawan akhir takon ora cocok dan kucat mulat-mulat geni merokok gambar Banaspati yang ngurung-ngurung kok cangkem ombo siung dawa sing memanggon ning mulating geni neraka. Iki kegambaran ing jagat manungsa. Mula ana ing kedhebuk pisang-pisang pindane tiyang gesang. Lir kajaka dipun wayang-wayang wah-wah tiyang wayang sing mujib wajib sembahyang. Diseblokno ngendi mesti tukule bumi endi keceblokan debok ateges kuwi nanti ngendi nukulno keberkahan kemanfaatan orang bakal berita yen urung nuhno buat sing enak tunas tukul anak khairun nas anfa'hum linnas bagus sing manungso ya menungso sing iso manfaat karo manungso liya mula cikak di pangkur ditibakno caping gunung mas dados iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan esuk subuhan namung media dakwah ring kesan kula menawa ana kanca dalang ora kena protes iki ora nganggo pakemeng, dalang kiyan ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang nek ora ngene ora pati laris kok ya kocap kacil itu ring kesing podo bosah basih ngalengkok drojot sami bapak depaning bantoro banjir ludira sang kumbakarna andhep papang depaning pantoro sarta kenaka sami sedo susah sungkawa kasandhang sang prabu dosamuka Raden Indrajit pangeran putra dosamuka paring pang ngandika pangarep kelawan kang diwaji Kanjeng Rama tiyang dening kaya selesan Kanjeng diwaji ngaturaken sungkem bekti konjuk Kanjeng diwaji pelatala iya nggih sebab bekti Kanjeng Rama tompo Paris tu dewa ini dari kanjeng Romo tambah nak mukul dari timat pari orang cair ciworo kulo kanjeng diwajib. wonten apa panjenengan dika suka Kanjeng Dewaji rumah anakku nggere derajat sakitnya tuh di sini basah-basah nalengko dirojo kocar kacir wis padha ora kuat ngempet uyuh siji-siji lunga ono sing anake nangis Jaluk nuwun panjenengan jit jit nalika diraja basa basa jit bapakmu kumpul karno bareng dibondo malah iki depan depane bandoro adikku di kumpul karno adikku di sapa nopo kuwi mati dikuwi dibodo sewulan ra iso polah dening anoman anoman duwe jingan duwe anoman ngono iman rekoso kangelan leku godho menungso setahun tak jak karo kenang tak jak medo nombe nombe nambe ratalah lali sholat sembahyang lah kok poso begini do terawah itu merindu ini sedih lengkas bakal ono seneng-seneng boto sandangane anyar salam-salaman ngapuro-ngapuro berkowar kawir tuno randuwe polo wajah-ajeng jasini noko jit hidra eh, jit ajeng diwaji ngadong dawo iki piye jit dan jeng diwaji kataruna kaparing ngono panjenengan diko kan jemromo paring dawo piye jit aku piye jit kula badhe ngraken sedayanipun siswa ngawen kodhirojo kula nderek usul kanjeng dewa piye menika sedaya badhe kula ratapaken kersanipun ampun ngantos angsal predikat Idul Fitri kembali suci kula gadah pangunek-unek ingkang badhe kula caken dhateng wadya bala ngalang kodhirojo kula kekarepan piye kowe duweni pendapat piye nggih kowe ndang matur cekaseno iki mergo wis wengi wektune wong wis padha ngantuk mripate siji-siji bali kowe ndumur anu kancane mau ngomong ya kanjeng diwoji menawi kados mekaten kados pundi kanjeng diwoji sedaya wadya boleh ikan tasik sisok sangi ngalang kodi rojo badi kulo siakak no kulo badi ngorak ngarik anoman sak wadya bolo biye salahnya kulo badi madek wonten palagan sedoyo kulo badi tugas naliko bincang idul fitri sing takbiran niko boten legiwo badi kulo rekodoyo sami seneng-seneng tak ngiring kewan gawe patung gedhe wujude kaya dene makhluk sing digawe pangeran iki sing mesti ana kena hukum suara hukum ora kena pancen tak gawe ngono ben gawe kewan-kewanan gawe makhluk-makhluk itu biyen besok bakal dituntut pendhake nyawa kuwi rombongan kula berarti kula susuwi mengke takbiran lek-lekan kalih mercon sing kathah ngambur-ngamburkan uangku mangkih oleh-olehan mun sampun kula tugas mangkih menawi jam tiku kula gerita nondasi kula sumpeliku bingi supatus andan boten mireng oleh-olehan suwengi ning ora subuhan enten sing kang sampun kula perintah menawi mengkih sing nom-noman menika ing oleh-olehan syukuran sing teko manca negara sangka nggone luar kutha kuwi duwite pirang-pirang ngebosi tuku ben-benan wadai boten botol, wadai plastik, kono dini kopi diwadai. Teko mengkeh pobolek bengi obin-obinan kersaning boten kelakon. Sito nombor itu lebih di Singapura, mengkeh tetap datus bolok. Wih salah! <laughs> Anak-anak anung-anung gitu punya bagus. Bocah ganteng, bocah lanang. Anak dosa kok milokan itu wajib. kula sampun gadah piantel wujudipun pusaka nagawasa lho la kok kowe di pusaka kuwi pusaka sapa sing awe jajal kanjeng rama tawara kaya apa pusaka menika kanjeng dewa di pusaka kula ajeng dewa nagawasa ketinggalan wujud sejatimu kan lawan kanjeng rama nagawasa wujud sejatine nagawasa Thank nyebur-nyembur geni ora salah kok nutuk dasen ana oman ketek-ketek wae wae yo yo kanjeng rama percaya nggir iki kok nganti ngobong sikil kanjeng rama kepanasan gila balik nono gopasa nggir balik nono gopasa bali nono gopasa udis batimu <laughs> susah nelongso pamanmu kumbokarno mati pamanmu ibibimu sangko kenapa mati gunawan pamanu pengkhianat metu saka koalisi dosamu kok minggat melu koalisi Prabu Rama kuwi ra kowe anak lanang anung ngatung anung kita yo yo kowe tak perintah dina iki rapat kabeh kelompok sak wadobolo sesuk selik 29 malam tak takbiran Ojo nganti mercon cilik mercon cilik ora pati krungu sing gedhe kuping kono tupi goblok bocah yen tenan nyumet mercon cilik jadi kurang bantar nyumet mercon gede kuping itu tutupi apa doraku nunggu nih bocah Engko sing mercon iki kanggo mlayu lono mlayu tukaran. Sing takbiran lewat kono ketemu kebur-keburan. Iki kok kudu kudu. Sing prawan-prawan kae kon ambung ambu ngabungan. Sing kae sing padha nglakoni poso gen ora sadulane wong tuwa, ben ora dulane wong tuwa, ora kelor ketoko, ben bononengan. Budal mangkat duwun donga wali to Kanjeng Dewa Jiwa bari rapat. Ya budal lho. Oj! diberikannya oleh anda oh salah <laughs> Aden ngadong dawuh wonten tugas napa sedaya timbali ngadong ya dawuh Men menik ngawat nek ngawat oh, nek ngawat nek ya. ngawat ya. ngawat Ini kan ini ini ini mau Bimikending nuk roman lono, bimimang hiling. Nga naman yung hiling rin. Wala ka naman hiling. Kaya ako rin po, ko yuno, kumanag ngay. Ông hạ, ông hạ, ú, ú, nhà, ú, nhà, hạ, ế, hạ, ế, ú, nhà, ú, nhà. Nên ạ, em, mau ra, đừng muốn đi, con hát lúc đó có thể này. rungokno suaramu pindeng iki mergo napa kok mine kemaiten kok kuwi dumesik sing anyar kuwi nek nek nek nek nek nek nek nek nek Mana itu kok tak iya kemudian kok itu iya kan? Ojo kakak nomu kabeh kanjeng ngromo kanjeng diwaji kuwi pawarta wis krungu menawa bosah basih kalama diraja diklikane anoman anoman sewajo bolo hanyolong jom tumpuk dari karan wono sinto sing wis diboyong kanjeng diwaji kanjeng ngromo ning alam diraja sinto tak gambar agama dicolong digowondor gawe kekir ngalengkung aku mingkat aku balik marang anoman sakwajo bolo ketek-ketek wanoro ngadakin kumpulan sholat terawih soposo tasbih lalatul kodar dino ini nek ngantek lakon dusoni setahun lengku bawahnya dewe di ngapuro berkewar kawir tuno tanpa di bolo iki tujuan kuelan aku kabe lupa dino ini besok dino malam siji sawal. Iki malam takbiran kowe tak perintah. Ya ora ngono. Wabe podo semik ngomong mboten sang manet-manet. Salah kata. Kula atur takbir. Ampun, ampun dina iki tak kula niku tak ngetan. Kula mirengane tak ento nah, kok jenengan kok tak ngetan. Aku ora getak, sing getak kowe. Ya pilihan iki mbok ya omongi anu-anu. Eh, omong-omong, นึกนึกแย่มันเอาให้ดอกรวมอาเด็ทางกระมูเออเอามองอาไม่อาไม่ไหวอย่างนี้ฮะลูกอุ้มว่าแบบนี้แล้วแม่ก็เลยทำอาบุกทุกข์สงบระดับดังทีท่าว aku sing bakal ngawat ngawati logo poso sing bakal tapi andelku nantang anoman sak wadobolo ucaracir budal kabeh siap-siaga nang pedhang ora omah tumal tunggak ora dangan ana drajit anoman anoman endrajit sing bakal moto cagak ndasmu ora salah lakon kok dhewe agen mbah monggo kita ayo bulan batin jeruni senajan Allah tanpa rupo jaba wujud ketek tapi nek jerune menungso luwih apik luwih mulya tinimbang jaba wujud menungso nek jerune kelakuane ketek gawe apa Satru nggih karo kula iki kowe wis manggon ana ing kendali sodo kendali kuwi artine tampar sodo kuwi sahadat nek wis kowe ngaku iman ngaku Islam lumantar sahadat digondeli sing tenanan rawi-rawi rantas malang-malang putung jeneng satra wujuding santri S-A-N-T-R-I sanggup akan eneruskan tuntunan Rasul ilahi santri sanggup akan nerusan tuntunan Rasul ilahi sin non tak roksin salikun ala to'a kue kudung laku dawuh lawan Apa sing digendhikno kiai sami nawa atok nami ndakno perintah metu cegah. Iki sinun niku naibun ane suyuh sing lanjutno para kiai ya kuwi kabeh. Mula sing minangka dadi ansor lan bangsar satriya. Iki tarikul maasi. Ninggal kemaksiatan. Wanahan nafsa anil hawa fainal inal jannata hiyal mahwa. Fakatlah mantas dakwa dakar semarobi pasolah. Yo, berongono. Kaya indra cipta waktu bolongan berakhir pusoko siso ngalang kau kabeh ambi ambi awal awal bakal ngucin rokone ayot yo. Kanjeng Prabu Romo sing minangka dadi pepunden, guru sejati. Sing kula kabeh lan panjenengan kabeh padha anoro. Sing minangka dados tameng kaseting Prabu Romo, aja nganti mundur sajengkar. siap siaga no. Satria ora kena golek musuh nanging menawa ana musuh aja mundur. Wong ahlus sunnah wal jamaah ora gelem golek musuh. Ora gelem ngarani salah karo wong liya kang rumangsani awak akan dosa. Nanging karo Ora bakal demak kota Wali. Ahlus sunnah wal jamaah murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Ora bakal ana aliran sing neko-neko mlebu demak bintoro wiladalah Indrajit. Ojo nangin ngok ngok ngok Quran buat tafsir ngawur sembarangan Oh, satri wanoman Weh, sing bakal ngawur tapi Nggak dong, gak usah Siap, siap, gak akan Tengah rekor Bukal no, atau boleh derajit Nggak dong, gak Dungane setengah siji jam siji. Perang kelumpuan rubot Licik. Ora mung kowe sing ngantem sak dalange melu ngantem sisan. Yo. Nek ndang cekat-cekat padune ndang lebar kuwatir entek pengunjung mulih siji sak ngomongne. Perang kok ombyokan. Yo, ana mah. Kowe iso ngora narik wadya bala butuh nanging naga poso sing bakal misah gembung kelawan dasmu ketek-ketek kowe minggatol heh anoman kowe tak usir aja ngantek kowe pengajian ngenteni bongane Kyai Mulya besok dadi dalaku sing ngaji ora didongane Kyai kok bali padha kalau ngelongi rezeki ngono kowe anoman Eh, minggato anoman, minggato! Minggato! cantaron como soy. soy. Musik kocar kacir buyar tanpa ngenteni donga. Dining Senopati Ngalem Kodiraja Dimas Koko Prabu sinten to ingkang dados Senopati Ngalem Kodiraja. Kok ngantos ngocar ngacir barisanipun kakangan Anoman Sawadya Bolok Dimas. orang nono sing duweni pusaka naga poso ya mung Indrajit Koko Prabu iya Dimas. Kula nyuwun din pangestu badhe mrepeki ponakan kula Indrajit duga-duga digawa ya Dimas aja ngantek kula ino. Indrajit iki dina 6 iki. Ketaman pusaka sing edap-edapi donga pangestu kanjeng. Prabu Koko Prabu kula nyuwun donga Pak Inggris mau kali Joko Ngontro ya Dimas. Ya Dimas. kira doya kowe iso ngapusi. Kakang Anoman wadya bala anarasa mbok ora arek kelawan pusakamu piyang dalem naga pangsa nanging ngerteno nggir. Pamanmu Gunawan iki iso wis nyumurupi temung sulapan. Mega malang sing mbok sulap dadi ula naga ketangalingal kaya dene naga ula sewu. Nanging sejatine mung patamur gana kowe namung nglena. Kowe mung hambujuk. Yo naga pangsa asalmu sangka mega baliyo dadi mega nagawasa no, Cek. Kowe bareng ngombe kopi kok malah turu, Cek. Melek ora, oh, Cek. Ojo turu, Cek. Kowe ora ana apekane. Eh, anakku geret, Cek. Pahit cahaya opo bapakmu ngulir kowe nek pati, Cek. Eh, dadamu dipintang kuwi dieksekusi mati ning Nusa Kambangan sapa sing ngandari narkoba sisi oh prabu rama kowe ora iso jak rembukan buta saraya tak tarik ora bakal kumpul ke diapuran iki pusaka niku gunawan bibisana matane pincak kawan ponane dhewe tumbal ora salah jeneng Ketemu kucrat koyo ngene cit Prabu Rama. kowe mutan nyowo, rakyatku mbok eksekusi mati Eh, rakyatku bakal tak colong tak pateni. Utang nyawa saur nyawa gelas. mereka sampun jam setunggal kunjul lima. Mandek den, mandek ya den. Wong wayang kok buat nenten titik komane cepet tiura e karuan. Kersaning dang lebar kakang semar. Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Jenengan kok belandang-belandang. Wong tenopo to den. Kakang so, ah, ya, kulo nyatung Kakang semar. Dosa muka ngamuk punggungin derajit ke taman pusokok. Dimas kunawan bibis onoran rimak nuk. Gawi ontran-ontran ngobong unjuk rasa sak wajo bolo dibrukno gerdang ponco wati kakang semak eh, menarik atus kata raden panjenengan menikah sampun wancini pun pusoko kedah medal saking sarung sarung menikah sangkar burung ojo guyon to kakang semak eh, raden eh, maksud kula menika boten pusaka menika sing kula karepaken pusaka panjenengan niku ingkang wujud pusaka cakra. Cakra panggilingan ingkang muter saben dina kelawan sholat sembahyang menika panjenengan taksa iwal mungkar kedal mesah medal saking marangka jangan kencelaken jangane pun santosa muka sirnane pun dosa muka sami ilangi angkara murka muga-muga cangkring bener minggat dosa sengkara ya dalah ya kaya ngono kakang semar kula nggih kula cai japa mantra donga budal mangkat entuk kersa kencet dadane pun dosa muka iki tombo kiai eh lah salah Raden Anoman enten apa Raden Anoman kiai kula kena kumaranipun pusaka naga basa sangke Indrajit eh lah salah lah kok kiai nanti isih kena tenung Indrajit apa sampane ora poso dalah il poso Quran poso manake kula leno iki mau ngempet uyah ora eh lah salah Asing kena ngene sakitnya tuh di sini. Sampan deh, nggih kula nih. bismillah woyo-woyo. Cucu mriku sing sakit ngandhape. Eh mesti masak woyo-woyo ora kencer. Ya wis nganggo apalah-apalah. Pripun kados mundi? Wah, kalau ini. Lah kok metu mburi kan Eh, alhamdulillah. Rampun etes ala kula eh. sukses ya sami. Tugas kula menapa? Kula ngupadi ratu Prabu Rama wonten pundi, Kyai? Prabu Rama tanding kelawan Prabu Dasamuka. Tugas kula sampeyan dina iki tiwi krama dados buta ingkang gedhe. Tugas kula sampeyan aku dadi buta. gunung sampan bedol damel nyengkake dosa muka pendem urip-uripan bruki ndase lakon dosa muka gunung nyuwun pamit kula japa mantra enggal untuk gawe adik mari bulan jauh umroh ulah ustu akobah bismillah kurucu sayatin cokro melesat sang astani pun sang prabu romo melesat ngupak di nyowo sang dosa muka cokro ujar kuali ditulimi makilah khosaro khosaro khosaro ora sengaja padha ae larane. Eh wong ngebuki. Wah, aku wis kadung gedhe iki sapa ya anak bruki. Eh? Mpun Den, sampun-sampun. Niki dikelungake riyen iki. sampun jame kelewat. Mandak waginem bakul rambak dene kurang marem sok ben ngundang tiambak. Ampun kacu mandak bandak. Wah, dikek panas kon medun iki. Ah. Aku mau medun. Eh, ampun, dangu-dangu kesuwen kesel, ora susuk iki mengke. Eh, ladalah. Aku mau medun ngampek saur, iki engko mangan apa kira-kira iki. Rajingan bareng aji mangan eh ladalah. Eh, sampun sampun sampun. mandat mandat mandat medun oh mau aku gelem medun ning jaluk request aku nggih sono manuk jaluk laku barang ya khusus kanggo blangkon belirik iki ya anak buah sing urunan sing ngongkosi tidak cepet kaji oh iya iya iya wis kula turuti penting jenengan mengkeret dadi cilik lendang medun wah aku mesak eh asik kanggo munduri yen kaya lagu ora iya iya ora karek petruk rene suku-suku patok sing wis jame kelewat seprapat muga-muga kabeh kanthi ridhone Gusti Allah turun malaikat nggawa rahmat. Kabeh do sehat. Amin Allahumma. gelem ya semene ora gelem ya semene tak terus-terusake kesel dhewe awakku boleh <laughs> ayo padha maca istighfar dosa gegojekan dilebur di ngapura ingkang sae makbulan katrimo awake dhewe sampurna idul fitri setane kalah awake dhewe entuk berkah kembali suci di ngapura dosa astagfirullah sedaya minal astagfirullahaladzim wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna bil imanil kamilin wa li sholatil habibin wa li faraidin wa wa li zakati fa'ilin Musyamana maghfirin wa ruku'an wa tijrana ya Allah Allahumma وحجنا حجا مقبولا اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة وسلامة وصبرنا بخير kesabat dino dan ngapura ngapura nyucuk tapi Fitus Doyo Fadilah Ramadan Fadilah Quran Fadilah ya Silaturah Mustoyo Panitio ya Sedoyo Jamaah Paparingan berkah istiqomah Rizki kang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 ila aqwamit thoriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh